Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meilę, kaip ir Kristus pamilo jūs ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Užtat ištvirkavimas visoks netyrumas ar godulystė, tai nebūna jūsų net minimi kaip dera šventiesiems. Taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau, te būna dėkojimas. Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkėlis ar goduolis, tai yra joks tabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais. Už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai. Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokiojopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Juk ką jie slapčia daro gėdą ir sakyti, bet visa, kas atskleista, šviesa padaro regimą o kas padaryta regima yra šviesa. Todėl sakoma, pabus, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgėtės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais. Gėdokite ir šlovinkite savo širdise viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Jūs, moterys, būkite klusnio savo vyrams, likad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas. Kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visą kametę klauso vyrų. Jūs vyrai Mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia, kadangi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai didis lėpinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų te myli savo žmoną kaip save patį, o žmona te gerbia vyrą.